Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 17, 1970 Itinalagang Auxiliary Bishop ng Cebu si Bishop Nicolas Montihar. Gayunman, apat na taon lamang ang inilagi niya sa pagtulong sa pamumuno sa Archdiocese. Nagligod siya sa simbahan ng 55 taon bilang pari habang 37 taon naman bilang obispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.